mu kubaka kino gihugu cy'abibarutse umuti rero uno munsi tuza kuba yagira kw'igenekerezo rya mbere ruhenshi eh, mu ntara ya gitega umugwa mukuru wa politike inama shikiranganji yarakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hakaba harizwe integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushiro wa 2023 iyo ikindi twovuga kuri iyo nteguro nuko ari integuro shasha yo gukoresha amafaranga hisunzwe ibikorwa bizorangurwa ngira turaza kuronka umuco kuri rino kuri no nteguro ni ukuvuga bije iva ku bikorwa iva ku mafaranga azovamo hisunzwe ibikorwa bizorangurwa umutumire turi kumwe ni Gabriel Rufyiri arongoye Olicom reka mbanze ndamuramutse nongera ndamuha n'ikaze hari gaheze igihe kitari gito Ah, tugitaba kino kiganiro cyacu Gabriel turakuramukije twongera tuguha n'ikaze muri karadiridimba murakoze cyane nanjye eh, ndabaramukije eh, nkaramutsa kandi n'abaza kudukurikira bose zo gusangira ikiyago murakoze nkavuga nti mugire amahoro y'imana n'abantu mugire aho mu mubahwe mugire impuzo n'impundu mu bantu murakoze cyane uni Gabriel Rufirira rongoye Olicome turi kumwe hano kugira tuze kurabira hamwe ibijanye n'integuro yitegeko rigenga amafaranga leta izokoresha Medar niyo nkuru akabarije ndi kuri micro mu buhinga bw'ivyuma nine Cecile kwihangana reka nongere ndabahikaze Anganiro iyo nteguro nshasha y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha none imeze gute nibiki birimwo mbe igisata gitunze abarundi barenga 97 kwijana cifashe gute mu butare bimeze gute reka tubanze dutegabiri agace gato uh, kari mu byashikirijwe inyuma y'iyo nama shikiranganje zahamagariwe gutegura uburyo buzokoreshwa mu kwerekana ibikorwa buzorangura n'umwimbu ko kugira bifashe gukurikirana neza ibyo bwerekanye ku gice no ku byaranguwe mu ntumbero yo kwerekana neza ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu mwaka w'ibihumbi na mirongo irindwi na kabiri ushyira umwaka w'ibihumbi na mirongo irindwi na gatatu uburyo bwose bwegeranywa n'ibisata bikoresha amafaranga ya leta buzorabwa n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kugwiza amafaranga yinjira mu kigega cya leta ava mu makori n'amatagisi ingingo nyamukuru zaratekanijwe ku bw'ibyo ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi oberi kigiye kubandanya no gukora ibi bikurikira gushyira ingufu mu itozo ry'amatagisi ku bikorwa byo mu gisata cy'ubutare gushyiraho ingingo nshyashya zijyanye no gutuza urudandaza rudaciye mu mategeko mu kwegereza abenegihugu igisata kijejwe amakori kubahiriza itegeko rijyanye no kuronsa inyungu leta aho isanzwe ifise imitahe kwiga neza ibyerekeye uturusho dutangwa bimwe bita mu gifaransa exoneration kubandanya kurihisha ibirarane by'amakori guhindura amafaranga atava mu makori yahora atozwa n'amashyirahamwe amwe amwe hatisunzwe amategeko agatozwa n'ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi oberi kongereza ibikoresho bijyanye no gutoza amakori nk'imashini nyabwonko muri komisari yijejwe iby'amaduwane hatibagiwe no gusubiramwo amategeko gutsimbataza uburyo bujyanye no kurwanya ibiturire no kutariha ikori uwo akaba ari umuvugizi akongera akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi ni Prosper naho gwamiye reka rero tugaruke hano muri studio Gabriel Rufyiri murongo Olicom shiramwe gishinze kugwanya igiturire turi kumwe hano muri studio ubwa mbere ho mutubwira ibishasha cyane cyane biri muri ino nteguro bita integuro yo gukoresha amafaranga hisunzwe ibikorwa bizorangurwa ushobora kurabiramwo ibijyanye n'ibyo leta iba yariyemeje kurangura mhm. cyane cyane uhereye kuva baciyamamaza ukaraba ibibazo abanyagihugu bafise ukaraba eh, imigambi eh, y'akazoza y'igihugu ubirabira mu iryo tegeko rigenga amafaranga leta kuko murazi ko ubu ya bije amafaranga leta ikoresha ku mwaka umwaka ubu mu kuyategura bisunga itegeko rigenga afurika ah, y'ubuseruko mm. eh, twebwe birazi ko byahora bihera mu cumi na kabiri mbwa byarahindutse kugira ngo twisunge eh, akarere turimwo mm. eh, ni ukuvuga yuko ata kintu na kimwe kindi inama nshingamateka isubira kwiga yagomba guca yiga kumara amezi atatu mhm. iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha mugabo murabona aho tugeze uno munsi n'izi saha iryo teko ntirajamo n'amashinga amateka mhm. amahibuza amateka murabona ko turi eh, itariki zitanu z'ukwezi eh, kwa gatandatu eh, ritarajayo mu bisanzwe sigura ko twacerewe si twacerewe leta yatuba kuba yabitanze tuba twaracerewe cyane mm. ari nacyo gituma ibwizwa shingiro nyine rica ribandanya rikavuga yuko Eh, igihe leta itabikoze gutyo ni ukuvuga itatanze iryo tegeko ngo inama nshingamateka igigire ice mu mizi nuko kizira inama ah, nshingamateka eh, mu bisanzwe eh, biragaragara neza yuko iryo tegeko itagiga neza kugira ngo mu by'ukuri bimwe tuvuga ah, twita mu gifaransa la guverinance budgetaire mm. ni ukuvuga intwari ibereye mu gutunganya amafaranga y'igihugu bishyirwa imbere murabona ko bitaje imbere mm. ikibazo mu bajije rero kijyanye eh, n'ibishasha biri mu y'integuro ni byinshi cyane ubwa mbere turarindiriye turabe ingene iyi ntugura izoba imeze kuko ntiturayica mu mizi turiko turagerageza kwica mu mizi kugira ngo turabe neza ibintu binyegejemwo mugabo eh, no kumenya yuko eh, icyo twita eh, amafaranga ategekanijwe kubera ibikogwa mhm. cyane cyane bijya mu kugwiza ubutunzi bisaba ingufu nyinshi cyane twibaza yuko bizobagora muri leta kubishyira mu ngiro Eh, turabye ingene bakora mu bijyanye n'intwari ibereye bizubagora rwose mm. mm. eh, kuko eh, igituma mva ko bizubagora ubwa mbere ni ibintu bisaba bahinga mm-hmm. abo twita egisiperi kuko bavuze bati bije porogaramu ni ukuvuga amafaranga ategekanye kubera imigambi igiye kurangura haraza ikindi kintu cyitwa indikateri do rezilita mhm. ni ukuvuga ni ikimenyetso cyerekana ukunga icyo gikorwa ugiye kurangura kizokwinjiza umwimbu n'ingano umwimbu uzokwinjira mhm. ni nayo eh, ni nacyo icyo kimenyetso icyo gipimo barabirako ni naco bazorabira ko eh, igihe bazoba bari bara inama nshingamateka iciye nk'akarorero kuri kuri compte cyangwa izindi nzego zibishoboye bazorabira ko ukungene mu by'ukuri mu mafaranga kugira akamaro mm. ibyo rero eh, mu burundi ntituragira abahinga babinononse babizi kugira ngo bashobore kubikora abo bahinga ni ngombwa bovuye hanze aha ntibashobora kuba forme canka karorero ko bivugwa muri rino tegeko yuko habushikiranganje canka amakomine buzokwerekana imigambi ubwo ntihashobora kuboneka ico no kwita eh, transparence mu gukora ibikorwa mu bikorwa bizorangura nari nkiriko ndaja cyane cyane kwe ikibazo mwari muvuze mm. c'ibintu bishasha biri mu iri tegeko mm, mm, mm. ikintu gishasha cambe nico ndababwiye ca budget projet programme ico kintu ni kintu gikomeye cyane. Eh, kuvuga amafaranga afatiye ku migambi mhm. kandi imigambi yizwe neza ikibazo ngaha kica kiba ni ikibazo cy'abahinga icyo ni cya mbere mugabo ni byiza kubijamwo ntitwovuga ngo naho bahinga bataraboneka mugabo ni byiza kubijamwo mm. eh, ah, mugabo leta nayo igomba gushyiraho ingufu nyinshi cyane kw'abo bahinga mm. urabona abantu batunganya amafaranga y'igihugu kenshi baba bakunda kutogwa kubera bamirise mu migambwe eh, nibo batore kubera ubuhinga babafise, bafise mm. mugo bakabazana gusa kubera ibyo gukundwa akazwa mu mm-hmm. mugambi. Mm-hmm. ibyo nabyo nacyo biza ngo biza kuvyarira igihugu kuko mu byo gutunganya mu byo buhinga nta by'imigambwe bikwiye kujya mu yuko hatabonetse abahinga nyabo bokora kino kintu canke bokwegeze kita kino bivuye ku mutima n'ubumenyi n'inguvu bafise bidashobora kuzokunda oya ntibizokunda mugabo ni igikorwa ciza cyane mm. ico cyo cyo nabanda bwira ni ibintu dukwiye gucikira twese mm -hmm. mbere nkuko ndiko ndabivuga no gushimira leta n'umukuru w'igihugu uh, eh, n'umushikiranganje wa mbere n'ababafasha bashoboye kwiyumvira ko kino kintu cyoshobora kuja ko ni kintu gikomeye cyane ikigira kabiri mhm. uraho nyene rufyira akabazo gatonya mbe eh, ko hataboneka eh, ikijanye n'amafaranga nayo ava hanze nibo yabirimwo nayo narimwo mugabo ndakigaruka ko mm. nariko ndavuga ibishasha birimo iri tegeko cyane cyane bitahora bija mu yandi mategeko mm. agenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka nuko ubu uya ikibazo kice kigaruka hahandi n'ubundi aho hoho bizonagorana kuko eh, murabibona neza yuko OBR niyo irimo abahinga mm. ni ukuvuga ikigo gice gutoza amakori n'amatagisi ya leta irimo abahinga murazi yuko barinze kurondera eh, umuzungu yitwa Kiran Hormes mm-hmm. eh, niwe yashoboye kugira icyo kwita reforme mm-hmm. y'ibijyanye n’amakore n'amatagisi kubisubira kugira ngo bishobore gukora neza yarabishizeho kandi reforme yagize yaratanze umwimbo udasanzwe ku buryo amafaranga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cenda na cumi eh, yavuye ku miliyaridi amajana ane munsi imbere y'amajana ane ikajya mu myaka itari hafi itatu ikajya ku mamiliyarida n'igihumbi mm. murumva rero yuko iyo reforme yagizwe ari nzizi mm. ikibazo rero kica kiba ngaha ni uko mu makomine izo reforme zitabaye ni uko mu masosiyete ya leta ayo mareforme ataraba mm. mugabo icyiza cyabyo nuko nk'ubu leta yoca ifata ingingo bakarondera abahinga bava hanze nk'uko babigize kuri kuri muri duwane n'iby'amakori mm. kugira ngo nabo baze babafashe kugira ngo amasosiyete amashyirahamwe leta ifise mu mitahe n'aya mafaranga y'amakomine bitunganywe neza ikigobe rero kirashobora kuzofasha mugabo cyo nyine nitwaza ko gikwiye kuko murazi yuko amakomine afise ico no uh, eh, autonomie de gestion mm. uh, naho amafaranga bashize mu Eh, muri tegeko amakomine azeguma yafise ko ububasha kuko ntiyazeguma yakoresha mm. nabonye muri rino tegeko kandi yuko nkuko muje kubivuga obere niyo yonyene izoraba canke izokurikirana yinjizwa ry'amafaranga ico ni ciza cyane mm. ni ciza cyane ariko ico naco muvuze cyo mu makomine kugira gikunde none byo ca bigenda gute boca babanza murabona nababwiye ko obere zo yatoza mhm. hanyuma leta bari bariyigira ico no kwita repartition mm. kuyatanga kuyagaburira bose bazayakoresha mugabo haca haza ikibazo kijyanye no gutunganya ibyo butunzi kuko abo bantu benshi babitunganya ntabyo bize mm. usanga naho baba barabyize batafise ubumenyi buhagije cyane kandi biraboneka mm. eh, abandi bakabigiramo ubusuma n'ibindi n'ibindi mugabo Eh, ko bitanguye gutya twaba turabishima uko mhm. twebwe niko twobibona twaba turabishima gutya eh, kuko ni ibintu byiza cyane ibi bintu bitatu aya mareforume ibintu bitatu bakoze ni byiza mugabo babiherekeranye ko n'ubuhinga iby'imigambwe bije ku ruhande mhm. mugabo hakora ubuhinga gusa kugira ngo amafaranga ya leta aze gufasha igihugu icyo twifuza rero ku iri tegeko ni ubwa mbere yoba icyo twokwita, amafaranga yo gutubika uwavubi gutubika uwavubi ntitubone mugabo aho gatonya umuntu yicaye yumvira gutubika uwavubi ni bande bazotubika uwavubi n'abarundi bose abarundi bo abarundi twebwe bato bato dusanzwe twaratubitse uwavubi ibyo si nibaza uwavubi tuzotubika uwari n'abatwara abatwara babanze bafate ibyo baronka by'inyungu bakura ku banyagihugu b'aboro babanze babigabanye nabone binige binige mhm. batubikubavubi batubikubavubi nabo ntidusubire kubabona mu mamodoka y'ibitangaza mirongo ntidusubire kubabona eh, usanze nk'umuntu aherekejwe n'imodoka cumi cumi na zitanu mu gihugu cya mbere gikenye ku isi ibyo bintu mwe mwumva atari akamara amazi mm. icyo ni icya mbere kigira kabiri nuko imishahara bafise ubu uya navuze muri leta ntazosubira kuvuga ngo bafata make mm. bafata ama miliyoni menshi menshi cyane eh, nibagabanye nabo bayicemo kabiri bifatikanye n'abandi barundi mm-hmm. kuko murabona yuko ubuzima bwazimvye cyane ibintu biragoye gose nibaza yuko bagomba gutubikwa bikwiye ikindi twifuza kubona mw'iri tegeko nuko abantu basahura amafaranga ya leta mm. biciye mu kintu bita ama gutanga uburusho muyumvire nkuba amafaranga usanga ajya mu bantu eh, twese tuzi ko atari bakwiye no kuyaronka mugabo ugaca usanga ivyo bintu vyibereye gutyo oh ivyo bintu rero twewe twumva atari ibintu vyo gusabira ko na gatoya kuko eh, igihugu kiribwa cyane iyumvire bagize ibintu by'amagizoneration ibice amajana 177 kwijana murumva mm. hari hategekanijwe ama eh, miliyaridi eh, cumi n'umunani niyo niyo yarateganijwe yuko bazotanga ku k'uburusho mugabo baciye bakoresha ama miliyaridi arenga ijana na mirongo itanu n'indwi eh, n'imiliyoni amajana icyenda n'umunani n'ayarenga ku murumva amafaranga ko ari menshi aya mm. mafaranga acaca hehe usanga yigira mu bantu nako ndabivuga babadandaza mugabo kandi aba badandaza n'ibyo bita bagiye kubaka usanga ibyo bintu bavuze ko dufate ko ko leta nk'inyubako leta iba ikeneye kuko niyishyiramo hamwe ibyo bintu bita uburusho mhm. ugaca usanga bakibaza kugira ibindi murazi hari e, amafaranga e, azova ku mamiliyaridi igihumbi n'amajana indwi muyo leta izokoresha yose akajya ku mamiliyaridi ibihumbi bibiri mm. n'amajana atatu arenga ku hafi ibice mirongo haduze hafi ibice mirongo itatu n'icyenda ku mm. eh, mbere si hafi ni ibice mirongo itatu n'icyenda mm. mm. murumva rero aya mafaranga ni menshi cyane mugabo kuduga mwumvise niyo azova n'ingene bizogenda nibyo nibaza ko bije yanganye gutya aya mafaranga yanganye gutya kubera eh, ibyo ni ukwita bishasha byajemo nk'amafaranga y'amakomine muri atwo atahora ajamwo amafaranga y'amasosiyete ntiyahora ajamwo Eh, birumvikana kuba yaduza icyo turindiriye kuraba gusa ni ukuraba yakontara batubwira yuko eh, ku mwaka umwe tuza turaronka umuriyaridi ni miliyoni amajana atanu z'amafaranga y'amadolari avuye muri eh, bwa butare bwa nikere mm. y'umusonga ati turare ko bayashizemo mm. mugabo amatwi adusumira amafaranga ntitwibaza ko arasinywa kuko mwarubise ko n'umunama shikiranganje heruka icyo kintu bakivuze mm. rero Eh, ndiko ndavuga iri mugarutse kandi no kuri yandi eh, duhabwa nk'ifashanyo nayone bavuze ko mukigarukako ni ukuvuga hagati y'ibice mirongo itanu na mirongo itanu na bibiri ku ijana by'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka mm. hanyuma nibyo uh, hafashwe ibihano n'ubumwe bwa burayi n'ibindi bihugu bisanzwe bifasha uburundi yaciye agabanuka ava ku miliyaridi amajana indwi na miro mu merida amajana z'amafaranga y'amarundi ajya ku mamiliyaridi hafi amajana ane murumva yuko yagabanutse batahagaritse mubwo baragabanije mm. nicyo gituma twubanza tukabyumvikana neza eh, hagabanijwe ibintu bimwe bimwe mugabo amafaranga ajya mu byo twokwita resekiteri sosiyo ekonomike hari ikintu gihambaye cyane nagomba mvuge gikomeye mhm. eh, nariko ndavuga nti leta igerageze gutubika uwavubi mm. eh, kugira ngo bagabanye ingene babayeho ntibarondere kubaho burya murabizi neza iyo umugabo eh, yasuruye mu mbabarire nkoresha iyo jambo mhm. iyo umugabo yasuruye yahora afise amafaranga menshi hari mu gacaguma arondera kuba nk'uko yabaho kera bica bigora cyane ko ashobora kuzotora agahingo icyo akora ashavuga ati uku tunarose dukeye reka ndadushyire mu migambi izotuma ejo kubaho neza mm. rero leta yaragiye eh, murazi yuko twari twahebewe amadeni mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mm. twari mu mamiliyaridi arenga ibihumbi bibiri y'amadeni yo hanze mm. hanyuma ah, baragira leta Eh, mu mwaka bibiri na gatandatu iraduga kuduga baragira icyo ni ukwita amanegosiyasiyo n'ibyo bita reze insitisiyo do buretini wudu ni inzego zitunganya iby'amafaranga ku isi harimo banki mondiyare efemi n'abandi hano rero abo baraduhebeye amadeni bayaduhebeye igihugu kica gisigana amafaranga makeya cyane y'amadeni yo hanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mugabo ayo mafaranga byari biciye mu kimwe bita uh, ipepete um, ni ukuvuga repeyi povure terezandete niko twari turi icyo gihe rero yaduhebeye ntitwari dufise ububasha aho kurondera kuza gutunganya yama bwa tundi dukeya dufise basha barondera kwiberaho nk'abami ibintu bisanzwe gusayangana gusa ibyo twese twabone tubivuga murabizi kuva twabone tubivuga ati ibyo bintu nyabona leta hindura ubeho nk'uko ungana ntimurondere kuguma mukoresha amafaranga arenze kandi muzi ko atayo mufise mm. erega bashaza gufata amadini hagati mu gihugu hagati mu gihugu eh, ni ukuvuga baza gufata amadeni muri berbe ibyo bita rebondi trezor cyangwa oburigasiyo eh, eh, di trezor dongo de bondi trezor baragenda gufata amadeni hano mu mabanke eh, yo komerisiyare mu gufata amadeni mu masosiyete gutyo ku buryo uno munsi turi ku ma eh, miliyaridi amafaranga leta yitwa ko ko ideni eh, yose yateranije usanga ubu turi ku mamiliyaridi ibihumbi bitatu amamiri ibihumbi bitatu n'amajana atatu na mirongo umunani n'icyenda n'amamiliyoni amajana atanu na mirongo itandatu na rumwe ukaba uri uwa mbere mu bukene ugacurondera kubaho nk'uko umengo umuntu w'umutunzi mu bisanzwe mm. uba wiyibagiye naha rero jewe dusaba yuko habaho kimwe twakwita bije dosiderite ni ukuvuga gutubika uwavubi dushyire mu migambi eh, dushyire amafaranga mu migambi zotuma dushobora gutera imbere ibyo bitabaye nicyo twebwe tuzuba tubona yuko muri leta bariko barakora ibinyuranye n'ibyo bavuga bazi gusuzuma ku kandi ibyo nabyo sinibaza ko bashinga amateka barose umwenge wo kuza kuvyiga kugira ngo bavyumve babimenye mm, reka twakire uri ku murongo nibutse yuko kumbure tukibananya na kino kiyago inimero zacu murazizi murazimenyereye eh, mu buhinga bw'ivyuma uja ku murongo bace bamushira ko kugira tubandanye dusangira ino nturire cyane cyane ijyanye na rino nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo na kabiri ushyirwa muri bibiri na mirongo na gatatu nubwo kandi nk'uko mwabyumvise eh, gaburiyeri ufite yarongoye rikome ryatevye kuvuga yuko ryacerewe leta yacerewe yego hama jewe nagomba ku ndarevise nk'ibibazo bibiri ndagomba kubaza uyo mutumire wacu iyo mvuga kuri mm-hmm. ye ikibazo cya mbere nyakubahwa gaburiyeri firimwe na na ku mana ni ryari mubona ko muzocika intege kuvuga ku byerekeye ukuntu igihugu usanga atari icyo bihindura mbe mwotupfunira akagoye kameze gute kuko icyo gihugu ni icy'iwacu kandi murazi ko umwanya dufise uri ku kiyiko ariko nka mwebwe musanzwe muri mvuga kuri kandi mukeneye ihinduka ryiza mu gihugu cyacu twataye muri ruzogi mubwira cyo tubwiye hama icyo ndosaba nacyo uno yaheje oya inyishu zira zirasanzwe ubwa mbere ibyo gucika intege byo byo ntabirimwo mm. oya ntabirimwo eh, hariho n'abagerageza kuduca intege eh, kandi bari muri leta bakagerageza cyane ahubwo kuduhebesha rwose eh, mugabo nuko muri iyo leta nyine harimo mw'abandi Eh, babushima yuko ibikorwa byobandanya mm. icyo rero nicyo dushima rwose n'abarundi barimwo eh, ku kibazo kigira kabiri eh, ati mbega ibyo mubona duterera biri n'akamaro mubona twobandanya tubiterera nagenda mubwire yuko na jewe nigeze kuba muri diaspora mm. nkaba Eh, narakurikirana cyane umurundi wese agumana eh, inyota yo gukora igihugu ciwe mm. ibi bintu rero baterana n'ibintu by'akamaro kanini mbere namwibutse yuko eh, mu nama umukuru w'igihugu yagirishije abarundi baba mu iburaya cyane cyane mu bihugu byegereye ububirigi yuko yuko ya nibibazo mbere nari mpejeje kumubaza mhm. ah, aratwemerera yuko azogirisha inama n'imiburiburi kabiri mu mwaka mhm. abarundi baba mu mahanga kugira ngo baze baratera ibyiyumviro mhm. nibaza rero ko iyo nama mu minsi mikeya azoyigirisha umukuru w'igihugu eh, nibyo niyumvira kuko interano y'abarundi ba mu mahanga irakomeye mm. cyane kuko mm, n'abantu bize ibintu byinshi bafise ubumenyi n'ubushakashatsi bwinshi nibaza yuko bakenewe rwose cyane cyane nko mu bintu bijyanye no gutunganya eh, iby'amafaranga no gukorera ku mugaragaro hamwe n'ibijyanye n'intwari ibereye mhm. murakoze cyane Gabriel rufitiri nibutse mu buhinga bw'ibyuma yuko bugurura inimero za telefone barazimenyereye byofatirwa ko mhm. kugira ngo hazo tuzoronke itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha y'ukuri hariho byinshi tutavuze eh, nitwashobora kuja indani gatoyi turashobora kubivuga mugabo nubasaba yuko mutegura ibiganiro byinshi cyane mhm. kugira ngo itegeko tuginjiremwo turabe ibitari bike eh, ukungena amafaranga ategwa kuko bijya bintu bavuga Nkaba ntangwe gushima intererano z'umutumire murakoze yego narivse rero utubazo tubiri nagomba z’umutumire umutumire mhm jako akambere asa n'uwayampa inyinshi ariko nagomba atomore neza cyane mm. igihe umwubaha umukuru w'igihugu cyiza cyacu aherutse mu bubiri igihe narabonye yuko nawe nyine ariho yari ari mm-hmm. kandi yamushikirije ibibazo bitandukanye hanyuma umukuru w'igihugu akamubwira yuko atumiwe ahawe ikaze mm. mubiri we igihe cyose yaba afite ikibazo iki na kiriya mm-hmm. amakenga rero yashikirije kujyanye n'itunganywa ry'igisata c'ubutunzi bw'igihugu cyane cyane bije mm. n'amakenga yumvikana mm-hmm. nagomba kumenya ati mbega yoba araje kubona umukuru w'igihugu kugira ngo amushikirize amakenga yiwerega n'igihugu tubakeneye izo ntererano kugira ngo leta ishike ku migambi yiyemeje mm. cyane cyane jewe ko nashimye yuko nawe ashima igikorwa kiriko kirakorwa ariko akaba kugira ngo kibe cyogenda neza cyane ibintu byiza rwose njyewe nshima mm. ikibazo kigira kabiri ikindi cya kabiri ntabwo mubaze mhm. mm. mbega uburundi bwoba bupanga mm. gukora ibi bihanahana ry'amahera cyane cyane amahera yinjira mu kigira cya leta n'ayasohoka mu kigega cya leta ku buryo bwa none ibi twita digitale nibaza yuko ari kimwe mu byotuma byokorohereza leta kuronka tarase y'amahera yose asohoka n'ayinjira mm. ubwo muri cya gikorwa cyo gukora isuzuma bikorohera umugwi wawujejwe mm. uwo mugambi rero nyimba wo buhari ntabizi nivyo nari nifuza kumenya utahari yoba habuze iki uhari naho utegekanijwe ryari amakuru nkayo amakenga ati none ko biruko uko oh, o nta kuntu ko yavuze ko imiryango yuguruye mwovugana ukamwereka impinyaniro zimwe usanga atararonka umwanya kandi abivuge gutyo mm. mugabo turandika turabimushikiriza eh, n'uburyo bumwe mm. n'ubundi turabishikiriza kandi kira noneho umukuru w'igihugu eh, murabizi neza yuko atari we akora ibi bintu by'ubuhinga birafise ibisata bibijejwe biraba mm. abo bantu bose rero turabonana turakorana Eh, turahanahana ibyiyumviro mugabo ntimwibagire yuko ihinduka eh, icyo twita shanjuma eh, de mentalite si ibintu biza ubwo nyine abantu kugira ngo bahinduke bemera ibintu bimwe bimwe biragora cyane mm. ko muri iki kibazo ngira yashatse kugifatanya cyangwa na cyangwa n'aba bagira ati banyakubahwa baserukira abanyagihugu muravugana mukabegera nka komisyura aba nk'iby'ubutunzi turavugana bose nabibabwiye ko atarimwe tutabonana n'ubu turamaze kubonana n'abatari bake eh, baba eh, abatwara ubushikiranganje bwiga ca leta baba abatwara sentare igenzura amafaranga leta ikoresha baba abagenzura cya kabiri abajije n'ikibazo gihambaye cyane mm. mbere jiwe naragiye mu bushikiranganje buraba kino kibazo eh, kuko ku isi yose niko bakora ubu euh, digitalizasiyo euh, ni ukubuhinga bwa none euh, mu bijyanye no gutunganya imirimo ya leta nikintu gihambaye rwose rero uyu mugambi wararonse mbere n'imfashanyo zitari nke cyane mbere no mu iri tegeko leta iri kwiratunganya kugira ngo amafaranga izokoresha mu uyu mwaka turimo w'amafaranga Eh, tugira twinjiremo eh, Prito. Eh, ni ukuvuga yuko ibi bintu bya digitalizasiyo byahawe ikibanza gikomeye cyane gikomeye mm. rwose ni umuremesha rero ngaha ndamubwira yuko uyu mugambi hari gusa ingorane tubona zihari ni bamwe bakaboko karekare usanga umugambi bashobora ushobora kujya kuko hamaze kujya imigambi myinshi rwose mugabo kubera ba mpema zuzuye mm. banda ngari abantu eh, bamwe twita aba bandi abo bantu nibo bakunda kubuza ku ibintu bitera imbere ndabibutse wa mugambi w'igihugu leta yari yashizeho witwa ngo sharuwa zero ntibona ko abashiranganje bose n'abandi muri leta basubiranye amamodoka ya leta abandi bamaze kuyiba yose turabaha ijambo rero umwe umwe wese yarafise icyo no kwita uburenganzira cyangwa ubufasha ububasha bw'ibibazo bibiri ariko murakoze namwe kuri iyo ntererano yanyu imbere gatoya nimba umara kandi ndashaka kumwunganira ibi umunota umwe basi umunota umwe uko yabisiguye nta bintu bitagira integuro bitagira abahinga mhm. kandi uburundi burafise abahinga abahinga bakwiye bahagije mhm. hanyuma ikindi nacyo nca nongera genda uturone umwe muri justice ndetse yanjye reka ibyo kubera ya justice genda uzane ya jesitisi meda mm. ntuzovuga kuri konti ya diaspora mhm. genda utuzanire bandi bo muri gisitisi murakoze cyane murakoze yakoze placide yari muri Hollande adusabye ngo kurondera mu butungane ariko yagarutse ku kibazo c'abahinga eh, mu kwexekita ino bije programme y'umwaka wa 2022 bishiro 2022 mirongo ibiri mirongo ibiri na gatatu ikibazo nashaka kubaza eh, kumburega Gabriel Rufyiri imbere yuko ugaruka kuri twa tureba ko tubwira kubijanye n'ubutare Eh, niki kukuntu Placide akivuze namwe mwagishikirije mbega hano mu Burundi hoba hariho abahinga boboneka kugira basahirize bafashe mu gushira mu biro ibi vya budget programme ni ibintu bisaba ibyo twita ubwa mbere umubare ntarekize mu mhm. gifaransa ni ubwa mbere ni ibintu bihera kuco no kwita eh, programmation Eh, bihera mu gitabo kiba gitegura imigambi miremire mhm. eh, icyo no kwita vision mu myaka igihugu cy'u Burundi mu myaka eh, mirongo ibiri mu myaka mirongo itatu gute utangura kugira vision iyo iyo ugomba kuzoshika nigomba kuzoja mm. ije navyo ya eh, projet doshika muri 2027 eh. mugabo twengene vyizwe ntitwana navyo twashimye bijya bikujya kuntu bavyize eh, ntitwibaza yuko umengo byabehaye ibintu by'akanywa babo. Eh, kandi no mwarabyumvise muri ya nama umukuru w'igihugu yari yatunganije mu kigobe kimwe bise Forum siro developuma mm. eh, yabaye mu mwaka eh, mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na rimwe ni inama twakurikiye mbere twaratanzemo intererano no muri muri perezidansi barazishima les indicateurs de résultat mm. objectivement vérifiable mm-hmm. ni ukuvuga hajaho ibimenyetso bifatikwa ko mu by'ubutunzi n'iterambere kugira ngo bigaragare nk'ubu urashobora kuvuga uti jewe eh, siri mbabarira kivuye mu gifaransa siri ne sherido eyadisi mm. ubu uyandika ubusa ni ukuvuga eh, ku ngazi eh, yo kuva ku ngazi ya mbere gushaka ku ngazi y'icumi ubu jewe ndi kuri cyangwa ndi kuri kabiri mm. ntifuza ko mu myaka itanu nzoba ngeze ku ngazi ya gatatu mm. cyangwa iya kane cyangwa iya gatanu gutyo gutyo gutyo gutyo ukabuka icyo umugabo imyenda ariko ndavuga Ah, les indicateurs objectivement verifiable hmm. ni byiza ku mugabo biroroha iyo basanzwe babizi iby'ubutunzi biroroha cyane eh, eh, aricyo gituma nibaza neza y'uko muri leta bagomba kubikora kugira ngo eh, abo bahinga baboneke benshi nk'ubu ndabakaro gasanzwe si iby'imbeshere turafise umuntu witwa ndimira yamuzi ko yigeze no kuba icegera mengo yabaye mushikiranganje wa mbere hamwe n'uba ntihenze filime ndimira mhm. ubu niwe yaje mu gufasha nk'ibi bya bije programme. n'abandi nibaza ko bashobora kubarondera eh, rero abahinga n'abantu ngombwa cyane ntangere kugira ngo igihugu gishobore kugera ibintu by'abamilita b'imigambwe twita militantisme politike mu bintu by'amafaranga bakuremo mm. bashireho abahinga aza ari iki avuye hehe we bamurabira kuco nuko itarezirita mm. bamurabira ku bikorwa byakozwe n'ibindi ibyo n'amajambo ntacyo bitwebwe bitubwiye bikitubwira nuko tubona umwimbu tubone ko twavuye eh, hagati eh, y'ubusa na kabiri gatatu ku ijana mu cyo twakwita todo croissance mu byo kuduga k'ubutunzi tuduge tuhisange nko eh, nko ku biharuro bibiri mm. cumi cumi na kabiri gatatu ku birashoboka mm. muganga ngo bishoboke aba bahinga n'ibi bintu byo kurwanya akaboko karekare ibyo ni ukuvuga ababandi ibyo bintu bitabanje gukogwa bizogora rwose dushobora kuva aho turi mm. kuri radiyo isanganiro mbere ntera kamu n'ayandi maradiyo menshi kugira ngo iri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha turice mu mizi tubi kuko nibwo buzima mm-hmm. hanze y'iri tegeko nta leta ishoboka mm. eh, nicyo gituma rero twiyumvira nta leta n'abanyagihugu nicyo gituma twiyumvira tuko tugiye gutegura ku gisata ku gisata mm-hmm. n'amafaranga yose aje